Ja, tusen takk for eh, det, Jan Egil. Og tusen takk for alt det som er delt allerede i dette møtet. Det er eh, Du kjenner tonen settes med en gang. Jesus lever. Og det er, eh, det er klart, det er det det handler om. Det er vitnesbyrdet, det er ilden i hjertet, det er brannen i hjertet, det er vissheten at Jesus Kristus lever. At det her i denne verden finnes en oppstandelseskraft. At det finnes en seier som er fundamentert i noe som er ekte, noe som er sant, og noe som er hjemlet av Jesus selv. Eh, det er første gang jeg er her. Jeg har vært på noen av teltmøtene i Oslo. Eh, første gang jeg ble klar over at det var en forsamling som het Pilegrimsfolket, det, var, det er mange år siden. Jeg var på vei på jobb eh, skulle til Mandal. og Var faktisk sammen med <laughs> min gamle broder og kamerat Knut, som sitter her sammen med meg nå. Vi hadde følge. Og så har vi en pause i Kristiansand og spaserer rundt i byen. Og så hører vi sånn sang som vi liker å høre. Og da var det friluftsmøte i Kristiansand. Eh, jeg vet ikke om noen av dere var der da, men eh, det var det. Og jeg fikk med noen av kassettene. Kristina Imsen, blant annet. Og eh, jeg kan ikke si hvor mye trøst det har vært i å sette på dem i forskjellige anledninger eh, mørke netter, vanskelige stunder, så er det noe med disse himmeltonene som altså treffer rett inn. Og det er noe så underlig med livet i Kristus. Et menneske kan oppleve, og andre kan kanskje oppleve, at du går tilknyttet, du er i en vanskelig situasjon, og du klarer kanskje ikke å formidle det selv, og du kjenner at det er noe forknytt, men allikevel så er det altså en så dyp og inderlig glede. Det er en kontrast som ikke kan forklares, men det er et fundament i Kristus som seirer overalt. Kort presentasjon. Eh, jeg heter altså Jan Harsem. Jeg er faktisk født i Sverige. Det er noen svenske her. Mine foreldre, eller Faren min jobbet i Sverige en kort periode, så jeg ble født i Södertälje. Eh, oppveksten var med Hva skal vi si? Ikke noe avstand til Guds ord. Det var en eh, respekt for det som hadde med Gud å gjøre. Vi gikk fra tid til annen i kirken. Men, eh, og jeg kjente nok at dette med Gud, dette med det evige, dette med noe som, hadde, noe som var utenfor det forgjengelige, utenfor det at alt skal bli forbi, alt det som er trygt og godt, bare passerer, og så er det over igjen. Den lengselen lå nok i meg allerede fra jeg var en liten gutt. Eh, jeg var aktiv i eh, politisk ungdomsarbeid. Jeg var aktiv i Natur og Ungdom, hadde masse gode venner. Men i alt dette jeg drev med, så var det altså dette med fundament. Det, og det ble mer og mer markert, altså helt konkret lengsel, for å si det på den måten. Og så skjer det at det er en nabo som begynner å gå rundt og vitne at han har fått møte Jesus. Og vi skjønte jo ikke hva det betydde. Vi trodde da at han konkret hadde møtt altså Jesus så eh, kan, går han rundt i dag. Eh, dette var på slutten av 70-tallet. Det var den karismatiske fornyelsen. Det var folk som eh, kom sammen fra forskjellige kirkesamfunn. Og vi eh, ertet nok litt denne naboen. Eh, men så var det min far, som var stresset forretningsmann, som fikk en lang samtale med vår nabo. Og da pappa kom tilbake den, eh, den dagen, så husker jeg spurte han litt sånn lattermild nå hadde, hadde han virkelig møtt Jesus. Og så svarte faren min, altså ikke på samme tonen, men han bare understreket dette er seriøst, dette er ordentlig. Og Så hadde pappa en periode på flere uker hvor han var veldig mye hjemme hos dette, denne nabofamilien som hadde sitt tilhold i Frelsesarmeen. Og så gikk han på noen møter i en, eh, en, bevegelse den gangen, dette er mange år siden, kanskje noen av dere vet om det, jeg eh, husker det, noe som het Full Gospel Businessmen. Som altså var en forsamling hvor menn fra forskjellige yrker kom sammen og delte vitnesbyrdet. Det skulle altså være eh, ikke profesjonell kristendom, det skulle være vanlige yrkesaktive menn som skulle møte hverandre på like fot, på hotell, restauranter, spise frokost osv. Og, og, så, eh, og jeg skjønte at her skjedde det noe med pappa av denne tiden. Og så var det i slutten av mai 78 så kommer han hjem og sier 'Jeg er født på ny. Jeg er frelst'. Og, altså, og han, ja, Jeg sa det jo ganske nøkternt nå, da. jeg vet ikke om han sto på hodet eller på hendene. eller hvordan han sa det, Men slik, slik ble det en lang periode. For å gjøre det kort så fikk jeg være med på et husmøte hjemme hos en lege i Asker som heter Åbyholm, hvor de delte vitnesbyrdet. Mange av de sangene som dere synger her, ble sunget der. Og jeg kjente her er det noe av det jeg har lengtet etter. Og jeg ble utfordret. Ja, altså, det var ikke noen kamp. I, i, mitt indre. Det var utfordringen om Er det noen der som vil ta imot Jesus? Og for meg var jo ikke det noe spørsmål. Altså, Selvfølgelig vil jeg ta imot Jesus. Så jeg tok imot Jesus den kvelden i juni en eller annen gang i 78. Et, I sommerferie noen uker senere så er vi på reise, hele familien, og tilfeldigvis kommer vi til en dansk by som heter Kristiansfelt. Vi ante ingenting om denne danske byens historie senere, men da vi kom dit, så fikk vi jo vite at der var jo Brødremenighetens bakeri, der var Brødremenighetens hotell, der var Brødremenighetens skomaker og hva det var alt sammen. Og så var jo selvfølgelig selve Brødremenigheten nå. <laughs> Og eh, Dette var altså en kommunitet eller hva du skal si, hvor kristne fra flere steder i Danmark og Europa for mange hundre år siden hadde reist for å få et fristed. Og de etablerte rett og slett en kristen by, altså. En kristen by eller kommune. Og så havner pappa og jeg dette, øh, Jeg var jo mye mer nøktern, øh, for så vidt. Jeg, det, det, var, det, var, ikke disse følelsesmessige bevegelsene. Men pappa var jo helt i hundre. Men vi andre havnet da på kirkegården i Kristiansfelt, av alle steder. Gudsakeren. Og det var jo gripende, for du går inn, og så står det i portalen på utsiden når du går inn. Det så oss i forgjengelighet, eller i forkrenkelighet, tror jeg det heter på eldre dansk. Men når du står inne og skal gå ut, så står det 'Men det oppstår i herlighet'. Og, og så kjente du liksom kontakten med noe. Om, ikke du alltid, om, jeg ikke helt forsto ordene, så var det en kontakt med noe. Og jeg kjente jeg er, nå begynner jeg å komme inn på dette fundamentet som egentlig denne lille gutten, melankolikeren, har lengtet etter hele livet. Og så går vi rundt og ser gravstenene, og det var altså ikke forskjeller på rik og fattig eller noen ting. Her var det ikke noen av de store monumenter og noen ingenting. Det var en plate i bakken, og det var det. Navn og de sentrale dataene og en setning, et lite ord. Noe sånt hadde jeg ikke sett før. Og vi gikk fra stein til stein, og det var kanskje litt respektløst, ville noen si, men jeg tror de som hadde levd sitt liv der, ville jublet over en slik måte å gå på en kirkegård på. For da roper pappa fra et sted 'Jan, hør her!' Og så roper han et ord som sto på en gravsten eller en plate. Og så roper jeg tilbake 'Ja, men hør her!' Og jeg husker ikke hva det sto på de forskjellige nå, det kan jeg ikke huske, men så stoppet jeg opp. Det var én hvor det sto bare dette, denne setningen 'Ditt ord har holdt meg i live'. Og jeg, eh, jeg husker bare at det var på platen etter en gammel dame. Hvor lenge siden hun hadde levd, det vet jeg ikke. Det kan ha vært mange generasjoner siden. det kan ha vært nyere. Men den setningen den traff meg så veldig. Og det var akkurat som jeg forsto at Jan, nå er det noen uker siden så tok du imot Jesus. Du vet egentlig ikke helt ut hva du har startet på nå. Men dette vitnesbyrdet fra det mennesket som du ikke kjenner, det eneste som står igjen etter hennes liv, ditt ord har holdt meg i live, det vitnesbyrdet, der ligger det et fundament, og det skal du ta med deg. Så jeg inngraverte det på min bibel, som 30-oversettelsen, så den ligger i sekken der den dag i dag. Og, og har kjent at det har vært en trøst å ha en slik tilnærming. Så har årene gått. Jeg ble etter hvert gift med Kristine i 87. Hun hadde blitt frelst 13 år gammel. Vi fikk eh, Halvor. Vi var med i en eh, liten forsamling av, eh, ja, hvor Knut var med. Ungdommer som kom sammen og delte Guds ord. Vi, noen av oss bodde sammen også. Fire av kameratene delte en, et hus som ble en sånn Vi hadde husmøter og slik. Kristine ble gravid igjen, vi dro på påskeferie. Det var 1990, og jeg hadde havnet på Scandinavian Star. Kristine gikk hjem til Herren. Hun mistet livet. En stor tragedie for veldig mange mennesker som fortsatt er dypt berørt. Før jeg la meg den kvelden, hadde jeg også lest et ord, og det var Jeg satt i restauranten og leste før jeg la meg, Lukas kapittel 12, og kommer til dette ordet hvor Jesus sier til disiplene uh, at eh, frykt ikke, du lille jord, for da behaget deres far å gi dere rike. Jeg ante ikke hva som skulle skje, jeg bare kjente at det var som en Det var som en veldig sterk hilsen fra himmelen. Det var som et løfte fra Jesus som vi ikke ser med det blotte øyet, men som vi kjenner hele tiden, er der i oss og med oss.